казочка для дорослих. Вишивала нічка зорі на небеснім моксамиті, і були стіпки в узорі, наче золотом умиті. Вигаптовувала небо, підбирала візерунок, та хіба ж вона для себе, для коханого дарунок? Сподівалася, що ранок убереться в ту сорочку, тільки він прийшов, не глянув у її мрійливі очка. Одягнув блакитну з шовку, бо вчорашню сіру виправ. Нічки пісня стихла, змовкла, полетіла вслід за вітром. Насміхався з нічки вечір. День приніс йому ту звістку. Краще б стала ти до печі, буревію за невістку. У твоєму рукоділлі сенсу менше, ніж у бурі. Все одно він буде в білім, у сірім, у часи похмурі. Сторінка 20 обірвала ту розмову. В круговерті часограю я для нього знову і знову воскресаю і вмираю. І щораз гаптую шати, не пліткуй, що то даремно, хочу зорями стрічати бо не любить ранок темне. Хоч на мить його торкнуся, вже й від того я щаслива. Я піду й не озирнуся, і нехай горить, що шила. Грудень 2014-го. Сторінка 21. Хобі. А завтра знову будеш мити посуд, варити борщ і драяти паркет. Тепер же заплітаєш ляльці косу і платтячко їй шиєш немарке. Для кого і для чого ще й не знати. Наступна лялька очі відкрива. Душа відпочиває з цим заняттям, народжуючи крихітні дива. Грудень 2014. Сторінка 22. Перший сніг а перший сніг, мов перший поцілунок, зворушливий і чистий, та недовгий. Розтане на губах і вмить під ноги впаде сльозою, спогадом, відлунням. Він в очі мені зазирає, він горниться ніжно до ніг, дарує прелюдію раю, та це тільки сніг, тільки сніг цілунками душу лоскоче, сміливець, коли тільки встиг. Від щастя примружую очі, та це тільки сніг, тільки сніг. А потім буде снитися ночами, наповнить ранки трепетом чекання, а перший сніг жаданий, мов кохання, та щастя в ньому менше, ніж печалі. 2 грудня 2014 року. Сторінка 23. Душа криниця. Душа людська, мов копанка криниця, у когось каламутна і мілка, з чиєїсь так і хочеться напитися, а хтось і сам не вип'є ні ковтка. Приваблює душа в красі первинній, коли вона ще чиста і молода та може зарябіти жабуринням, якщо у ній застоїться вода. Відзоріється сонце променисте у кришталево прибраній душі, а дно криниці має бути чистим, щоб мол її джерел не задушив. 9 листопада 2014 Сторінка 24 Життя в кількох словах кава, канапка, ранок, дощ, листопад, життя, звичний політ фіранок, змішані відчуття, сукня, трамвай, робота, шеф, телефон, аврал. Люба, ну ти ж не проти, нерви, скандал, фінал музика, фітнес, втома, тренер, привіт, фізкульт, черга, маршрутка, вдома, ванна, вечеря, пульт,